Նոյեմբերի 11-ից մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում առողջապահության նախարարության շրջիկ կայաներում պատվաստումներ են իրականացվում։ Այսօր կանգառը Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցներ։ Այստեղ հավաքվել էին 13-ից ավել աշխատողներ, որոնք ցանկանում էին պատվաստվել։ Դպրոցի տեղ աշխատող 62-ամյա Ռիմա Հայրումյանը վերջերս է որոշել պատվաստվել COVID-ի դեմ։ Իմանալով շրջիկ կայանների մասին, որոշել է տեղում պատվաստվել։ Ես իսկ տանցոզալում վեր պատվաստի, ապա հասակս վեր մծա, շատը այդ բենավը վեր լավի, ես ինձ լավ զգամ հիվնդանամ եշտի դե շուչում։ Չնշումը չապալան, ու ասալ են վեր ինչ բողոքն է ունիմ, ես ներկայացրալում և էլ պատվաստա։ Պատվաստումից հետո ինչպես եք ձեզ Շատ լավ, մի պատար դի բերում, բայց լավում։ Արևիկ բուժմիավորման մանկաբույժ Նաիրա Հարությունյանը նույնպես կցված է այս աշխատանքներին։ Նրա խոսքով պատվաստման մասին դպրոցի աշխատողներին նախորոք էին տեղեկացրել, այս կերպ փորձում են խթանել պատվաստման գործընթացը։ Մեզ առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է եւ հանրահայրականը տալիս է, ասենք այդ օրը եթե ինչ-որ տեղ կա, որ պետքա գնանք, մեզ ասում են, մենք էլ գնում ենք պատվաստումները իրականացնել, բայց պարտադրելով չի իհարկե, մարդիկ ցանկությամբ տալիս են։ Դեք ոնց, իրենք էլ են ներկայանում իհարկե, ցանկացողներով ովքեր ու հարմար է գալիս են, մենք տեղում էլ ենք կատարում պատկաստումները, բայց շարժական հենց նրա համար է, որ եթե կոլեկտիվ է, ասենք մեծ քանակությամբ մարդիկ կան, ինչ որ մի կազմակերպությունը, որպեսզի իրենց գործ թեթևացնենք, ամեն կերպ աջակցում ենք, որպեսզի ազգաբնակչությունը պատվաստվի եւ ընդունի դա դրական մենք ամեն կերպ աջակցում ենք դրան այդ այա պատճառը որ մենք ինքներս էլ համաձայն ենք դուրս գանք շարժական մեքենա պատվաստումները իրականացնեն։ Բժշկուհու խոսքով այս կայաններում հնարավորություն չունեն պատվաստելուց առաջ անհրաժեշտ հետազոտություններ անցկացնել։ Այդ իսկ պատճառով մարդիկ պետք է նախորոք անցնեն այդ հետազոտությունները, սակայն յուրաքանչյուր պատվաստումից առաջ ստուգում են մարմնի ջերմաստիճանը, ճնշումը եւ սատուրացիան։ Միանգամից այդպես առանց հետազոտելու ոչ մեկ չի գա իհարկե գիտակցաբար են մոտենում ազգաբնակչությունը գրակ այդ մասը մեծ մասը մեր ազգաբնակչության հասկանալով հանդերձ եթե մարդը արդեն տրամադրված է որ պետքա պատվաստվի ինքը արդեն գիտի, որ նախապես պետքա իր թերապևտի հետ խորհրդակցի եւ եթե թերապևտը ոչ մի բացառություն չի տեսնում, ուրեմն իրենք գալիս են պատվաստվելու, բայց մենք ներսում Եթե նկատի ունեք արյան քննություն եւ այլն, ոչ թե քննություն այդպես չեն կանոն, բայց ճնշումն ենք չափում իհարկե մարմնի ջերմաստիճանը, սատուրացիան, այսինքն ընդհանուր վիճակը անպայման գնահատվում է նոր կատարվում է։ Նախաձեռնությունը շարունակական կլինի։ Բժիշկները նկատում են, որ օր-օրի պատվաստողների քանակն ավելանում է, ընդ որում պատվաստվում են տարբեր տարիքային խմբերի անձինք։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։